بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين رسولنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد draga moja braćo Allahu tabaraka wa ta'ala zahvaljujemo kajemo se i stikvar činimo bježimo njemu i utječemo se od zla koje je u našim dušama i od posljedica zala dijela koje počinju naši organi prije svih naš jezik i naše ruke svjedočimo da nema Boga sem Allaha žallahu ala jednog i jedinog i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik posljednji sa kojim je završio objave ljudima odričemo se svakog božanstva sam Allaha tabaraka wa ta'ala i odbacujemo svaku vjeru i poričemo sem islama odričemo svakom pravo da upućuje u ime Allaha Želešanuhu osim Mustafi sallallahu alaihi wa sallam koji je sa istinom došao a zatim onima koji govore kako je on govorio i pozivaju onome u što je on pozivao odričemo se svakog tumačenja islama koji je suprotan Kur'anu i sunnetu i onome oko čega se složili ispravni učenjaci koji su u tom slijedili ashaabe i tabeine i odbacujemo svake veze i sprege osim sprega imana ljubav u ima Allaha i bratstva po vjeri a zatim draga moja braćo odpočinjemo osanjujući se na Allaha tabaraka wa ta'ala dersove koji će trajati inša Allah koliko traje medresa u ovom terminu posljedacije govorit ćemo na ovim dersovima o džihadu i ostalim temama koje su aktualne i potrebne vjerniku da bi se borio za islam i radio za islam svjestan situacije i okolnosti i onoga što nosi to jeste vjere svoje večerašnja tema ako Bog da biće konfrontacija ili sukob između Allahove partije i šeitanove partije kroz vjekove ili kroz dave poslanika znači kroz istoriju sukob Hizbullaha i Hizbu šeitana kroz istoriju prije nego počnemo o tome svoje braći bi poželio izrazio dobrovošicu i poželio od Allaha tabaraka wa ta'ala zatražio da im olakša i podari im ono zbog čega su došli osjećajte se lagodno i kao u svojim familijama kažu učenjaci braća po vjeri su nam draža od naših familija jer familija nas posjeća na dunja <laughs> žena traži dunja odmah to posjeća dunja sin traži dunja odmah to posjeća dunja kuća traži sijalicu traži kreć traži krompir traži odmah to posjeća dunja a braća nas posjećaju na ahiret braća nam čini nasihat pa će traži od nas da udovolimo Allahovim naredama i tako dalje kažu znači učenjaci braća su nam draža od naših familija jer nas familije posjećaju na dunjaluk a braća, braća naša nas posjećaju i posjećaju na ahiret odnos između nas i vas nas koji predajemo i vas koji slušate je propisan strane šerijata ja blagost jer da nije učenjaka nikada ljudi ne bi Allahu na sejdu pali slažete li se ili ne nikada ljudi ne bi ostavili širk Nikada ljudi ne bi Allaha zikr činili ti mu devu upućivali. Znači njihova uloga je uloga sijača. Ali isto tako od strane onih koji poučavaju vjeri ne smije nikada prestati poštivanje uvažavanje i pažnja i samilost prema onima koje uči. Jer kaže Imam Gazali a poslije njega Ibn Kudan ali mahdesi da primjer učenika koji je došao da uči znanje naspram onoga od kojeg uči je poput zemlje koja je rekla ori me i si u mene šta hoćeš zar ne treba uvažavati takvog čovjeka voliti ga poštovati cijelit pazit došao je i rekao ja sam zemlja obrađuj me kako hoćeš posi u mene kufr posi u mene zavilu usadi u mene oholost usadi u mene zloću ili sve drugo. Znači, treba cijeniti tog čovjeka koji je ostavio, za razliku od drugi koji su u to zadubili, ostavio kuću, ostavio dunja, došao i ponudio se kao bostan, posi u mene, a ti si liječnik, a mi smo bolesnici, posi u nas ono što treba da u nama nikne. To je mali uvod, kog ćemo završiti sa Allahovim tabaraka wa ta'ala riječima a one su poziv umetu cijelom do sudnjega dana da se okupi oko onoga što im daje snagu a to je ništa drugo do Kur'an ništa drugo do Islam ništa drugo do džihad jer kaže uzvišeni لقد أنزلنا لكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون objavili smo vam knjigu u njoj je za vas moć u, u, u njoj je za vas snaga zikrukom to jeste u njoj je za vas taka, takvo mjesto i uloga da će vas ispominjati i na dinaliku i na ahiretu koji se prihvate vjere i budu postupali po njoj neće pričati niko na dunjaluku nijekom nego o njima pa i ne prijete neće pričati nijekom nego o njima kad se uhvate za knjigu. Ti je vikrukum. U njoj je vaša snaga vikrukum. Ali vikrum je znamo šta? Znači prvenstveno, spominjanje. To jeste, kada budete živjeli po Kur'anu, bit ćete spominjani od generacija, nikad umrt nećete. I na ahiretu, a i od neprijatelja vaši. U srcima neprijatelja vaših će biti poštivanje prema vama i veličanje vas. Šta mislite kako se osjeća četnik kada doživi poraz od muđahida? Kakav je muđahid u njegovim rukama? Je li isti ko onaj kome mora uzeti i kćer i kuću i metak? A on sveta što je što je se izvukao? Nije. Od ovoga uzeo sve, a ne poštuje ga. A ovaj mu uzeo sve i poštuje ga. Ti je Nikakom u njoj je za vas vikr, veličanje. Što je koliko bi želio taj četnik samo da vidi kako živite u muđahidi, Koji je emir, kako je spava taj emir. Gledajte koliko, koliko Allah Želešanu uzbigne sa Kur'anom ljude. Kao što je obećao, sa njime spušta jedne ljude, one koji se poigraju i koji ne, ne, ne odradi ono što Kur'an od njih traži. A druge uzdigne, ma gdje bili do ma gdje bil do jučer pa ikrime radi Allahu ta'ala an sin Abu Jahla do jučer je bio u naramku Jahla njegovom rukom pitan je hranjen ali kada je ušao u Islam Allah tabaraka wa ta'ala ga izdiže i gine ikrime na jarmuku i čili ste događaj kada su ashabi ganjeni, ožednili, pa išla, išla jedna, jedan grč, grčak vode išao od jednog do drugog. Među njima je bio Ikrima radi Allahu ta'ala. Kur'an uzdiže. Allah je sa njime, sa Kur'anom jedne ljude ponizio, a druge je uzvisio. Ponizio je koje? One koji su ga ponijeli pa ga ostavili. A uzvisit će sve koji da se budu držali. Jer navodi Allah tabaraka wa ta'ala primjer židova kao primjer magarata. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كفروا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين primjer oni koji su nosili Teurat a Teurat je prva knjiga cjelovitog šerijata i knjiga najbliža Kur'anu bliža od Inđila po čemu? po tome što je u njoj zakon obsežniji Jer Inđil nije došao sa njim je došao od Tevrat. U Inđilu je bilo akide i poneki propis jedan za ahlak. I oko toga, međutim, u Tevratu je bilo kao u Kuranu za krađu to, za ovo, ovo, za ovo, za ovo. Pa kada je primjer onih koji su nosili Tevrat, ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوا A zatim ga još nisu nosili. Živi vrijeme nose ga dalje. Šta je sa njima? Što su ga ponijeli? Što su ga ostavili? Tu treba istraživanje posebno, studiranje. Zašto su ga ponijeli, zašto su ga ostavili? Thumma lam jahmiluha. Kamatha lir himar jahmilu asfara. Kao magarci koji nose knjige, sufere. Bi se mesaru lošli je primjer naroda koji ne vjeruje. Bi ajat Allah, Allah va ajat, u te koje nosi. Ne vjeruje. Zato što viš ne nosi. Nosi na leđima, Allah potvrđuje kao magarac, nosi na leđima nose na njemu znak da je on od tumača vjeri. Ali ne nosi ga. U značenju kog vjera od njega tada. Ta ista sifara kako zapovjeda, ne kako zapovjeda neko drugi.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 Slijedite Allah i njegova. Gledajte kako se to odvojeno razdvaja. Kako se to odvojeno razdvaja? Tamo ovdje je sad umjesto spomenuti jedan hadis koji bilježi Bukhari od Abdullaha ibn Jabir, od Jabir ibn Abdullaha radijallahu ta'ala anhuma gdje prenosi Jabir da je čuo od Rasula sallallahu alaihi wa sallam sljedeći hadis kaže došli su meleki Rasulu sallallahu alaihi wa sallam dok je spavao gledajte u svemu što je došlo u objavi je za nas pouka bilo u domenu akide, bilo u domenu ukupnog življenja pa neka znamo iz ovog hadisa da nama dolaze kada spavamo ko? meleki kao što nam dolaze šeitani dolaze nam meleki kao što nam dolaze šeitani Kad je došli su meleki Rasulu sallallahu alejhi ve sellem spavao i kažu jedni skupina meleka. Jedni kažu spava. Drugi kažu ne. Oči mu spavaju, a srce mu ne spava. Meleki ne znaju da je da, vidite da ne zna. Čovjek prednjima ne znaju da spava. Melek smrti ne zna, on će te usmrtiti, ali ne zna kada će te usmrtiti. On ne zna gajbu. Džibri ne zna kada ću, kad ću ja umrijeti. Melek smrti ne zna kada ću ja umrijeti. Resul sam sam ne zna kad će ovo umret. Allah te baraka wa ta'ala, šta? Njemu nije svoje strane zaborav. Vada kana rabbi gelezija! Tvoj gospodar ne zaboravlja. Tvoj gospodar ne zaboravlja i on zna. Meleki ne znaju. Koristi za ovoga hadisa je da meleki ne znaju gajb. Čak kad čovjeka kod koga su jedni kažu spava, Drugi malo učeniji kažu, znaju da je svojstvo poslanika da mu srce ne spava. Kaže, oči mu spavaju, a srce mu ne spava, budno. Kažu, primjer, ovaj čovjek ima za sebe jedan primjer. Evo on, njemu ima jedan primjer. On je kao jedan slučaj. Navedite mu ga, kaže, da bi ga razumio. Navedite mu. Pa kaže, oni koji misle da spava, pa spava kad mu dobi ne spava, nego noći mu spava, a srce mu je budno. Pa vele, meneki. Primjer njegov je kao primjer čovjeka koji napravi kuću i postavi u nju trpezu, sofru. A zatim pošalje čovjeka da poziva u kuću i na gozbu za sofru. Pa ko se kaže da zove ušće u kuću, posješće. I ješće se trpeze. A ko se ne odazove, neće ući u kuću i neće jesti se sopri. Zatim kaže. El bejtu džennetum. Ad daru džennetum. Vad da'i Muhammedun. فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومحمد فرق بين الناس كاجه كل شيء جنت كوين أبريو الله تبارك وتعالى أجلس بس مجيت جنتا ما يفرد جنتا دبرت جنتا ما يفرد جنته أداعي ولا يكون بزيوا كي يبصلا بزيوا يا محمد صلى الله عليه وسلم Pa ko se pokori Muhammedu, pokorio se Allahu tabaraka wa ta'ala. Jel on, nije on došao od sebe. Niti poziva u džennet koji je on stvorio, on za njega zna. Je to sve neovisno od Allaha? Ne! To je sve od Allaha tabaraka wa ta'ala. I on je u tome poslušan, on je u tome precizan, ispravan, dosljedan. Kuća, kuća je džennet, a daja je Muhammed. Pa ko se odazove Muhammedu, ići će u džennet. A ko se odazove zove Muhammedu, neće ući u džennet ko se pokorava Muhammedu pokorava se Allahu a Muhammed je rastavljač među ljudima ha? jedni sa Muhammedom nego umet a drugi daleki od njega zabudu samo stopama Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ulazi se u džennet samo stopama njegovim hadisi su o tome brojni a i kuranski ajed su o tome jasni da se samo njegovim stopama može doći Poput hadisa kad kaže sad će moj umet ući u džennet, osim koji odbije. Kažu ko će odbiti Allah Allahov poslanicu da uče u džennet. Subhanallah. Ovdje vjerojatno ashabi gledaju sa scene ahireta. Ko će kada vidi džennet i džennet, ući, neće ući u džennet. Ko će odbiti da uđe u džennet? E, ne ulazi se tada, sad se ulazi. Neće niko tada odbiti, ali hoće ovdje. Pa kada kome bude slijedio, ući će u džennet. ako me ne bude slijedio, odbio je odbio slijeđenje njega, odbio e, koračanje njegovim stopama odbio je u džennet, ne ima drugi hadis bilježi muslim ili hadis o havdu o vreu na, na, na sudjeme danu havdu Rasulahu sallallahu alaihi sallam kada će doći ljudi na vrelo navaljivati kao što žedne deve ili žedna stoka navaljuje na pojilo ali će i meleki odbijati kao što čoban odbija one kojima ne da da piju odbijat će i maljevima odbijat će i palicama pa će Resul sa sebem reći moj umet, moji sljedbenici reći će meleki ti ne znaš šta su poslije tebe promijenili to jeste ti ne znaš kako su se tvoji stopa skrenuli hadis je sahih čini se da je mutefeku narih znači ovi hadise da budu dovoljni nisu jedini koji govore da se samo za stopama Rasula sallallahu alaihi wasallam ulazi u džennet pa kaže o vjernici odazovite se Allahu i njegovu poslaniku i vada'akum kada vas pozovu lima juhjikom kada vas pozovu ono što će vas oživiti ono što će vas proživiti šta će vas proživiti mufesiri su o tome kazivali i objašnjavali široko pa kažu sa islamom jer srce bez upute srce bez imana srce kjafira, mušika je mrtvo srce pa kad uđe u njega iman kad uđe u njega iman srce živne jer srce njegovo ne živi uopšte. Uopšte ne zabire dobro i zlo. Živi mu samo tijelo. Ne može primijeti, vidit će tebe i drugog čovjeka, ne vidi razliku u vama, osim po koristi. Dok živo srce vidi, vidi čovjeka spustili pantola, kaže ovaj, ne zna uput. Hm? Ne zna uput. Ne zabire, živo. Vidi ženu bolje kose, zna li ona uputu? ne znam. Vidi čovjeka u Urdu Menđišu, odmah ga otkriva. Živo srce, aktivno srce, upućeno srce, besira. Pa jedan od značenja je islam, odazovite se u islam, uđite u islam. Uđe značenje je krenite u džihad. Krenite u džihad. Jer ćete samo džihadom biti živi. To je samo džihadom ćete se sačuvati i samo džihadom ćete živjeti pravim životom. Što znači ako ne bude džihada, kjabi će vas trebiti narod po narod, pokrajinu po pokrajinu, porodicu po porodicu, plena po plena, glavu po glavu, a vi ćete se samo pitati kad je na mene red. A neće se niko mrdat da spasi drugoga. To je hal današnji. To je današnje ponašanje muslimana. Ali su svjesni da je Allah tabaraka wa ta'ala poziva u džihad pa tamo gdje zagazi čizma kafira da uzmene samo umet gdje god hoćete to navedite uzmete koju god hoćete uh, zemlju gdje je upao nevjernik uzmite Afganistan na primjer kada je ugazio kafir da je ustao sam umet da je ustao sam umet nije Rus nastavio borbu. Naučen tim primjerom, bi zagazio još igdje. Poučen njegovim primjerom, bi se sudio jedan drugi. Kada ne bi, tada bi muslimani bili sigurni od njihova zla. To bi komotno unutar sebe izvršili, ha? Reorganizaciju i oni počeli faktulil mušrikina hajthu veđetumuhu. Ha? Ubijajte muške gdje Eto ga, eto života. Ovako nam nema života, uzemno da ne ovako. Organizovat simpozije, glumit, pretvarat se, sastanke ovog sastanke. Evo ga, riječ u jednom. Ište u boj, ište u boj, branite svoju brašu. I knjige fiha su po tome jasne. Kada kažu fakiri da muslimana na krajnjem zapadu je dužan braniti i založiti svoj život u njegovoj odbrani muslimana sa krajnjeg istoka ili ugroženu sestru ili zarobljenog čovjeka kod nas glada danas zarobljene u lama zarobljena bez nikakva grijeha samo što je rekao moj gospodare Allah illa je kuju rabbun Allah a umeti dalje šta mrtav spava vipit će se to njega vipit će se to njega šta su njegove brige brige mrtvaca brige mrtvaca znači iman daje živost u organizam a živ organizam ne da da mu se sjeće prste tako? a mrtvom sjeci nema problema glav uhom on se ne mrda i ako nije mrtav onda je opijen zabudom i kufrom koji je ubačen u njega kreatijskim odgojem a isto tako opijeno tijelo a? možemo i njega amputirati, neće se, neće se, neće boliti, neće osjećati. Nema znači živosti, kjafir je potiskivanjem akaida, potiskivanjem al-vala'a wal-vara'a, potiskivanjem telhida, akide džihada, akide jedinstva muslimana, akide bliskosti muslimana, jedni među drugi, kao jednog tijela, muslimane, opio, opio, nema u njima živosti da se brane, da trgne ruku, da drugom rukom skloni sjećivo koje, koje je na njega namješeno. A isto tako, ovaj ajet sadrži i šire, šire značenje. Odazovite se Allahu i poslaniku kada vas zove ono što će vas poživjeti. Kakav je život Kakav je život džahennemlija? Je li to život? A -a. Ni život, ni smrt. La je yamutuna fiha ola jahja. La je mutu fiha ola jahja. U njemu neće ni živjeti ni umirati, subhanallah. Ni život, ni smrt, subhanallah. Subhanallah. Umrt ne mogu da se rasterete, a život nije. Pa šta je to izgled iz života? Muke klete. Muke klete. La ja mutu fiha wa la jahja. A koliko će to trajati? Vječno. Kali ja malik. Rekuše vam malik, ja zove svoga gospodara, neka nam presudi, neka nam smrt da. Kale innakum makithun kaže ostajete tako znači nikada života nikada života a kjater nije živio na ovome svijetu vallahi nije nije spoznao nikad koje ništa je a mu'min ide u džennet šta je džennet وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَغَارُ الْقَرَارِ لَهِيَ حَيَوَانِ Ahiret je pravi život pravi užitak, jer nije hajavan, nije hajad nego hajavan. Život užitka je daru karar, to je mjesto karara, vječnog boravka. Vječnog boravka, karar, u njemu si stalno. Kako živiš u njemu, to ćemo ako Bog kad budemo govorili o džennetu, ili kad budemo govorili o nagrabi šehida, ili pa budemo govorili o nekim detaljima nagrade šehidu i mu'minu kao što su guri od dvorci i ostalo pa ću vam spomenuti neke od detalja života u džemetu Rezati za Allahu i poslaniku kada vas pozovu i ono što će vas oživjeti znači u imam dobit ćete vječni život i vidjet ćete ovdje ako bude minuta ako budete živjeli minut život je kao što kažu ljudi što je puno energije. Recimo luč. On kad gore planti je ta minuta. Je život. Ali slama koja smrdi i tina ništa od te vatre. Tako isto ništa od onoga koji od života bježi od čistine bježi u životu sa svome dovija ubija i tako dalje. Možete vam primjer? do islama on je na velikim iskušenjima mi to znamo ali ta iskušenja mogu biti slatka i to, i to znamo slađa od bilo kakvog umiranja u strastima I u strastima srce umre a u iskušenjima srce život pamti ono ga bilježi preko njega se odbija život kod njega ide život, kod srce pa tako čovjek mu'min čovjek muđahid prije njega, stalno se sprema za ahiret. Svakog dana. Je tako? A neće umr dok ne dođe ođel. Bilo je u džinadu, izvan džinada, umr će po kitabu. Ha? Umr će po kitabu. ما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا nema duši da umre osim sa Allahovom dozorom po knjizi koje su ađeli. Pa vjerni se sprema danas ne umri. Allahu akbar. Pa sutra ne umri. Preko sutra ne umri. Pa čitavu godinu da ne zna ne umri. O, duga života. Duga života, tri godine se sprema nikad sabir Ozmo vrta ne umre, imate im se dobno za čas. U porodima to sam učenikom koji jedna čeka kraj časa. Hmm? Jer boji se da neće ono na ovom poslušitelju nešto da će vam ono krivi. Pa će što prije prije, nikad prije. Jel li nikad prije? I drugo, koji hoće da iskoristi priliku da odgovara, ali ima puno da ispita. Uvijek. وده تيكو كافر اسمه جنب نزاته انتي المؤمن وده مجيري او مجيوت وده مجيوت وبركة وانا سوى جيوت ذاته الحمد لله الذي يحيانا بعد ما اماتنا وده جيوت مجيوت بولي سبنا بولي جيوت بولي جيوت اشتاكي اثر زمان njega svaki dan i još neki počasni pečat koja na fila a onaj čiji dan i noć se smenio on ono i tog nura zvano u namaz strašno su la ilaha zamjesto vraćao da nema namaza u našim danima i noćima Bili imali da živite život omrknete u pravnoj noći koju možete presvijetiti sa jacijom i jakšavom sa vam. I, i ne se na dolože novi dan. Ono, novi dan, nova noć. I tako se odvija život, a ti za mno trguješ i prodaješ. La ilaha illallah. Život. Život. Zna se njegov početak, njegov kraj, njegove stanice, njegove meze. Ništa se ne zna. Ništa se tu ne zna. Ili dan sunčani kojeg ne razblažimo i ne ohladimo a? svježinom i hladom podne i kimu ili zimski kog ne, ne ubrijemo to potom tih namaza to je suština života mu'mina a ovo drugo je bit života nesvjesnog kafira zato nas Allah tabaraka wa ta'ala zove da se razvojamo njemu i njegovu poslaniku alaihi salatu wassalam kad nas pozivaju u život ne samo u život nego u proživljenju još nikom što će nas poživiti poživiti wa'alamu wa'alamu ne dovozio se ajat i znajte anna allaha jahulu bejna l'mer'i wa qalbihi i znajte da se Allah upleće upleće umeće, mješa između čovjeka i srca njegova. Požurite ovo ime. Dok niste Allahu pribavili dokaz da ga nećete započeti će vam srce i onda lutajte. Požurite u živu dok Allah ne šanu vas nije iskušao kakvim bezvrednim poslom u kojem ćete sva vremena biti odvojeni od njega. Koliko nas je odvojeno? Koliko? Jer mislite, braćo moja, da je 92. Bilo je ovoliko pripadnika odevali moj džahedir, misli da bilo rezultat rata ovakav. Ha? Mislite da je ovakav bilo rezultat rata. Mislite da je ovakav bilo rezultat bilo vjernika u Bosni. Allah najbolje zna, ali to ne vela o ono što je prošlo. Ali mislim, da ne bi bilo čovjeka u Bosni koji ne bi stavio la ilahi tarhid drcovi živi islam i da nas je bilo veliko tenkovi zarobljavali mi a ne 17. krajiška i patove da bi smo mi bili sre ljude da bi smo mi uzmeli široke fontove la hawla wa la quvata illa billah la hawla wa la quvata illa billah šta je ovo? ovo ti je ovaj ajac واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه زاد رسول الله ان شيء شرك النبي سرطا فمو تو ويدي وش دانا دانا سنوغ وزلو ها سپوش شتانا في سپوش لا لا لا برابر مجاهدي بيروت دا ولكي دو لوري كو سي بيلي ودبلو سا مجاهدين يسپوش لا شتا لا اله الا الله زرطاني وكوش لا الله جل شانه وضعته سرطا وديك Znači, da će ostati, neće da učiti la ilaha illallah. Neće da učiti tevhid. Neće da učiti sunnet. Neće da učiti akidu. Nije stvar samo, nije stvar samo cigare ili borbe na, na šerićima ili, ili, ili na vitezu. Stvar je ako ne budeš ovom zamanatu da te niko odvojit neće. Da možeš izgubiti tu cigaru. Možeš izgubiti islam. Možeš palat namaz. Možeš palat namaz. ماش واجب الله جل شانه ودرابت زاد رسال الله ولا شيء يزن جو شبك ان يروا سرسا شيء تقول الله تبارك وتعالى دوك هذا بس نرجع وزال مع السلام وسلام توك شبك بروشي السلام زغرشي وأن وأنه إليه تحشرون إذا شيء سنعمل بعد فإذا شيء سيسكبت Što znači, zašto sva ta igra kad na koncu se vraća na ovo? Ovaj ajed, draga braća. Molim Allah, tabarak i ta'ala, da vaš dolazak bude odziv na, na ovaj poziv na njega. I ne samo džihad, nego prije džihada. Nema džihada ako ga ne vodi mu'min, slažete li se? Koji zacitio širk, koji robuje Allah za mešanu jedinu i koji mu robuje kako je on propisao, jer neće da je pravilo. I ono je pravilo za čitav život. I učimo to na drugi. Da. Osnova, osnova vjere su dvije stvari. Dvije stvari. Jedna je da se robuje Allah jedinu. To je osnova vjere. Ako se robuje ikon sam njega, ili ako se ne robuje Allah, odgore nema ništa. Znači, al-ju'bad Allahu wahda, to je prvi osnov vjere, da se robuje Allahu jedino. Šta je drugi? Drugi je al-ju'bad bima šara, da mu se robuje kako je propisao. To je, šta? To je srž vjere, ova dva pravila. Da se robuje samo njemu. Samo njemu. سيدي بشر بقول لا اله الا الله لا اله الا الله يرى ان سمع الله ما تريد يضرب يرضى ايه بان سرده كاكو يبربيسه وان يعبد بنا شرع زوجته محمد رسول الله زوجته محمد رسول الله آه لا مسرب كافر سنوشي محمد صلى الله عليه وسلم تودري دي لا إله إلا الله prvi la ilaha illallah jer da se robio samo njemu nema drugog ve Muhammed Rasulullah da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam čovjek koji nam pokazuje kako se robi učite u našu ibadetu da nam on donosi od Allaha ovo ćete, ovo nećete on nam dostavlja šarijat on nam ga čita on nas poučava njemu inša Allah iako je kratko ovo vrijeme I nećemo moći da naučimo sve što vjerniku treba, ali ćemo biti zadovoljni ako sa ovom adresom, inša Allah, ta'ala, vam samo otkrijemo vrijedno znanje, a prodajemo život, pa nakon svako, se razati po svijetu i otvori oči i zaposli se da to glavo kupi. Da to glavo kupi. I dio ovoga o tevhiru, da se robuje samo Allahu tabara, da se u akiru, a isto tako dio ovoga da mi se robio kako je propisao isto tako u njemu ćemo posvijetiti dosta pažnje pa naš drs ostaje za dalje inša Allah ta'ala mi smo potrošili vreme na ovaj uvod molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učestimo na ovom putu da nam omili ime uljepša ga u našim srcima, a da nam omrazi kufr i griješenje i nepokornost.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 Prvi smo posvetili uvodu dobrodošlici i prokomentarisali ajet iz sure Enfal 24. gdje nas poziva Allah tabaraka wa ta'ala da se dozovemo njemu i njegovu poslaniku da bi nam život dali, da bi nas to oživilo taj poziv je trebao da prethodi i taj ajet i taj vers je bio uvod bismo odmah sprva skrenuli pažnju na važnost upute da je ono život i da kad nije nestane, nestaje smrt. Jer vi znate, braćo, da se Allah i Đalešanu u riječima kun čovjek biva i nestaje i sve drugo. A kad Allah tabaraka wa ta'ala naredi da se uzme duša, isto tako se uzima što to biva sa našim tijelima i sa našim životima sa našim srcima biva isto oživiti i pokrenuti mogu samo Allahove riječi riječi Allahove objave odnosno Kur'an i Hadis kad nestane Kur'ana i Hadisa kada se čovjek odluči prema tom koliko god bio živ do jučer i vruć postao hladan i mrtav kao što čovjek živio nakon što je Allah tabara kao tala u njega život udahnu i činio ga živ bio jak i moćan kad je Allah tabara kao tala rekao da umre ništa od te snage tako isto čovjek koliko godinu je jak ima i bio na uputi kad se ogolšio to postaje prošlost pa može kazati za sebe mnogi mužahid da je bio mužahid nije viš mužahid bio je samo mužahid spomenuti da dersovi koji su sami po sebi sajap i sami po sebi pijaca na koje se može trgovati ili izgubiti tu mlađi muđavodi njoj tim dersovi na madresi a stariji se oglušili zar riječ emira madrese hajte na drsi može okupiti ljude i biti jača od Allahove riječi svima, a svjesni je trebaju biti stariji mujahidi, kad kaže Ja ayuhu ladina amanu stajibu lillahi wa rasul i zada'akum lima yuhyukum Braća mlađa se okupila na riječ Emira Salam Ebers, program. Pomogu za taj program i riječ Emira je jača, Allah nam svima naredio da tražimo ilim. Da budemo sa iskrenim Dakle, se posjećamo. Zar može biti jača od Allaha da ćemo šanu riječi i narodu koja je stane nad nama? Draga moja braćo, tema večerašnjeg dresa smo već navijestili prošli put. Ona je sukob ili sudar partije i šeitanove ili Allahove struje i šeitanove od početka do danas od kada je Allah tabaraka wa ta'ala stvorio ljude i džine do danas on ne završava se sa danas nego ostao dok Allah žele šanuhu ne naredi sudni dan i ne prestane ispit zvani život na dunjaluku partiji Allahove ili partiji šeitanove stranci i jedna i druga imaju svoja svojstva i jedna i druga se odlikuju nečim i mnogom su suprotna svojstva jednih i svojstva drugih pa dok svojstva Allahove partije odvodi iman na znači, čelu tih svojstava je iman u Allaha tabaraka wa ta'ala svojstva šeitana i njegove partije je kufr kod ovih ima kod drugih kufr možemo i nagraditi koliko hoćemo mi ćemo uzeti neki posle imana svojstva Allahove partije je pokornost Allahu i poslaniku svojstvo šeitanove je pokornost onima koji su nepokorni Allah i poslaniku i predvode nepokornost. Treće svojstvo Allahove stranke je da slijedi uputu. A svojstvo šeitanove stranke je da slijedi strast. Uputa jasna, svom pohtjevu i svome nagonu i po svojoj strasti. Tako je bilo prvi put, prvi put sa Adamom, ali i salamom sa Iblisom, jedan je poslušao Allahovu riječ, a drugi postupio po strasti i tako ostaje stalno i to je primjetno svojstvo i kad god vidite čovjeka i dan danas da mu kažete Allahovu narodnu ili zabranu i izvrši znajte inša Allah da je kod njega iman da on se pokorava Allahu poslaniku i da on slijedi uputu a kad nakon toga vidite da je ne sluša znajte da po svojoj strasti ne hodi i da se ne pokorava Allahu poslaniku i da on zbila milna ono što je zna pokorosti ili pokorosti iman ne ima nego se radi kod njega o kufru i do zadnjeg svojstva kao što je svojstvo Allahove stranke sabor kod ovih je gubljenje nade i gubljenje snage da se ustraje malo prohabaju i ne mogu kao što je jedima svojstvo poniznost, skromnost drugima je nadmetanje hvalisavost, oholost i tako dalje i tako dalje to sve možemo izvući iz Kur'ana i sunneta sva ova svojstva se pitamo odkad to odkad te dvije struje lahko ćemo odgovor naći prije nego je čovjek nastanio zemlju čovjek kad se spušta na zemlju već se spušta u takvu atmosferu već se na zemlju pojavljuju odmah dvije struje i onda među ljudima će biti stavno dvije struje i ostaju do sudnjega dana ovo je jako bitno braćo jer samo onaj čovjek može raditi za islam koji vjeruje da postoji istina i laž hak i batel istina i laž pravi put i krivi put dobro i zlo Ko god vjeruje da samo postoji dobro a šta će raditi ili ko postoji, ko vjeruje a ima i takvi ljudi da postoji samo zlo jer ne vidi nikog dobra nikog ne vidi dobra traži na zemlji dobro u čije ima neka grupa, u njoj ima hajra, dođe. Vidje mrvicu zna, vidje mrvicu zna, nema ovdje, halas, kuće sada, nema za njega dobra. Kao što veli jedan vrat, koji poznaje dobru situaciju, kaže, na dunjaluku nema skupine, ispravnije od naše skupine. Čovjek nije odavde, čovjek nije odavde, Zatim dolaze neki ljudi koji ne vidi je ništa nego za njih ne postoji dobro. Za njih ne postoji dobro. Tim ljudima moram reći popnite se na, na nebo. Popnite se na nebo jer vi izgleda ne možete biti među ljudima. Kod vas ako se pojavi zrno zla ili šlašći se zla ili koliko hoćete zla a nakoliko bilo dobra pored njega za vas dok god postoji to malo zla sve ne valja pa dobro primijete jedan brat i kaže ti koji tako primječuješ je li vjeruješ da ovaj ko to vodi je dobar da ima iman da je povjerljiv kaže vjerujem a odakle sad ovo ostalo odakle zatim mu kaže kad se svi ljudi pocijetali i ti i takvi koji primječuju a ne za to dokaza, kad se odvojili u jednu stranku, a ostala na stranku ovom koji me vode, ja bi vazda bio sa ovima koji me vode. Ja bi vazda bio sa ovima koji me vode, jer oni vjeruju, jer oni znaju, jer oni saburaju i oni izdržavaju. A zašto ovo spominjem? Zato što postoje ljudi za koje je sve dobro. Ode u kanadu, nije vidio ništa nego dobro, hvali se. To se naša tetka iz Kanade hvali se kako su im dućani puni svega, kako je usluga dobra, brza, kako metroji brzi, kako stanovi čisti. Pa Kupr nije primijetila, razlog nije primijetila. Podržavanje čovjeka nije primijetila. Zanimljivo pa je posto da isto opšla u Japan, isto bi se hvalila. Da je opšla u Tursku, isto bi se hvalila. Da je opšla na Kjabu, isto. Da je opšla u Rim, da je papu i vidla. Rekla, o, kako se iskupi, kako je papa, kako ga vole. Sanimljivo postoji pa nego šta? Šta? dobro i za nje nema upute, dok ne promijeni mišljenje. To je jedna krajnost, a postoji druga krajnost. Koji bi, on misli da Resul sa sve nije imao problema. I da on nikad nije zapadao u krizu. Wallahi, Kur'an o njemu govori. Kur'an o njemu govori. وإن كنت إن كنت لتركبن إليهم شيئا قليلا Umjelo da ti nisi njima malo nadio. Umjelo da nisi ti se pominuo onome što traži od tebe mušnici. Resul sam Allah alaihi wa sallam. Hatta i da stej ase rusulu. I kad su poslanici skoro nadu izgubili. Vete koliko je se u njih umrašao. Pa u toga poslanika sam sam ljudi zinam čine, jel tako? I kaže Allah i Resul sallam sallam. Kradu, kaže Allah i Resul sallam sallam čine prostituciju, čine homoseksualizam, kaže ovaj Resul sallallahu alaihi wa sallam. Izdaju, čovjek sa bedra nosi u Kurešu pismo u kome su vijesti o Resulu i, i ashabima. Izdajstvo. Ha? Pa upravo je šarijat tu došlo zbog toga, da bi trebalo šarijat, kad se ne bi desila greška, kad se ne propust, zašto šarijat ne da sankcioniše? Došla da se zina, po, zavljena kod ljudi, nagon, perim, zanođenje, ali postoji nešto što to suzbija. Ne bi trebalo šarija da se to može riješiti, uputiš ljude i se neće desiti. Znači, tek ljudi mogu da služe svrsi, da idu i pomažu dobro, a ratuju da te zla. Kad vjeruju da postoji dobro i zlo. Oni koji vjeruju da postoji samo dobro. Šta će raditi? Šta će raditi? Zbog zla, nema zla podržava dobro, pa sve je dobro. Svugdje stigne dobro, šta ću podržavati? I obratno, koji misli da je samo zlo, ne može niski. Pijel s bratom, kod je to problem, nije da brat sačekao, izdajica, nema s tobom ništa. Pijel s komšijom, komšija se na njega ljuti, udiže što, loš ti alak, ne mogu s tobom, halas. Pijel sa šehom, e, šeh, zapere u krizu, ne probudi se jutru, kaže drugom nešto, ne veća drugom, halas, šta traži ovaj? Ovaj traži džennet na dunjaluku. Samo onaj ko vjeruje da postoji dobro i zlo, taj može da radi. I da ustraje na dobro samo onaj i da je vas da jas, na jasno do pitanju dobra i zla samo onaj koji uz to zna da dobro i zlo se nikad ne mogu poistovjetiti. Da dobro i zlo se nikad ne mogu zamijeniti da zlo postane dobro i dobro postane zlo i da se nikad ne mogu sastati na pola puta. Šta ljudi pokušavaju? Pokušavaju nemoguće. Da iman i kufr pomire, da iman i kufr, ha? Učine bliskim, jednakim, tolerantnim. Nikada na sred puta valjda zlo ide svojom linijom i valjda dobro ide svojom linijom, nikada ne postaju jedno nikada celom dužinom puta sve ne spajaju zato vidimo ljude koji pozivaju jednu novu zabudu a to je da hoće da pomire dobro i zlo da hoće da pomire kufr i iman pa kažu odobrićemo mi vama da kaljate to je iman ne bio imana ali ćemo svi po, po našem zakonu kako mi se dogovorio to je kufr Allaha Šta ste hoćete? Pomiriti iman i kufr. Ne može. Kufr ostaje kufr, a iman ostaje iman. Zato prije nego budemo govorili o džihadu, moramo se i ovom i sa ovim upoznati. Da vidimo da na svijetu postoji sila dobra i sila zna, struja dobra i sila zna, to jest Allahova žlovala stranka, oni koji ga slušaju i šeitanova, oni koji slušaju šeitana. Allah tabaraka wa ta'ala obavještava nas o spuštanju na zemlju i tim dvijema strujama i zbog čega su one dvije struje kaže uzvišeni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Rekao smo spustiti se na dnu svi. Kaže Allah tabaraka wa ta'ala Adamu, Havi i Iblisu. Spustite se na zemlju svi, evo i dvije stranke. Adam i Hava, pokorni Allahu tabaraka ta na pravom putu. I Iblis, odmetno se pokora se Allahu tabaraka. Dvije stranke. Allah je samo ispušta na zemlju. Kole lahditu minha džemija. Rekao smo spustiti se na nju svi. E šta će sada biti na zemlji kako će te dvije stranke nastaviti fa inna je'ti jednaku minni huda zaista će vam dolaziti od mene uputa mm -hmm. dolazi uputa fa men tebi'a hudaj pa ko bude slijedio moju uputu evo ga ko će uputom ako ko bude slijedio moju uputu Fala haufun alejhi wala hum yahzanun. Nema gleda strana niti žalosti. To je Allahova stranka. Walladina kafaru wa kazzabu. A oni koji budu nevjerici u moju uputu. I u mene, jer uput se traga se vjeruje Allaha. Wa kazzabu. I ajete i naredbe koje budu razlupnu smatrali lažnima. Nisi ti poslanik, nije to naredba, to Allah neće, ja to ne trebam. To sve laži. Istina je da Allah postoji, da je to upoznato, da je on poslanik, da to Allah naređuje i da si ti to dužan posao. To je istina. A ti kažeš da nije tako, prema tome ti to smatraš, lažni za tebe uputa nešto drugo. Zato da je istina laž, a laž istina. Walladine kafaru, oni koji budu kafir, wa kezzebu bi alatin, I budu nevjerovali u naše ajate. A ajatima smo rekli da je od imana do misvaka. Sve. Fa, ulajke ashabu nar, oni će biti stranici vatre, a ovi prvi neće imati straha on fiha halidu moraš i ostati vječno ovo je sad ako se pitamo kud je put jedni a kud je put drugi put jedni i drugi je sigurnost nema za njeha straha i nema za njeha žalosti a drugima je put vatra u njoj će ostati za uvijek po Allahovoj presudi ovdje možemo vidjeti da Allah tabarak wa ta'ala kaže fa men tebi'a hudaje fa ima i etjenoku minni huda i doći će vam od mene uputa E sad kad dođe od Allaha uputa, onda se ljudi razvrstavaju. Onda se ljudi razvrstavaju. Vidite kako Allah kaže. Pa ima je etjenaku minni huda. Doće vam zaista od mene uputa. Femen. Aha, e sad šta će nastati od nje? Šta će nastati poslije nje? Jedni kažu, od tebe je gospodaru, evo nas. Drugi kažu, nećemo da znamo za njim. Šta je sada? Dvije da više su bili jedna struja. Zato uzvišeni kaže da baš kad dođe jasni dokaz, onda desi se razdvajanje. Pa kaže لم يكن الذين كفروا من أهل من أهل الكتاب المشركين مفكين حتى تأتيهم البينة oni koji ne vjeruju od ehlul kitaba, onog kitaba i mušici nisu se podijelili sve dok i nije došlo šta jasni dokaz Rasulun min Allahu vecnu suhufan mutahara Rasul kada im je od Allaha koji im čita čiste stanice tako se podijelili tako dali poslanike a drugi kažu čarovnjake drugi čar su bili komšije jedan je volio sviju drugi je volio kadifu ha? jedan je volio nastavnici mi govorili sirnicu, su to razlike između njih? Jesu to struje? Ne ima tu razlike. Je razlika što je rekao Šveđana, drugi Norvežan, nema tu razlike. Razlika je gdje? Razlika je oko istine, oko Allahove riječi. Tad dolazi do cijepanja i ne ima sastavljanja. Ne ima više spajanja nikad. Tek tada nastaju struje. I to je onda vrući rat. Jer kafiri su rat između Amerike i Rusije najveći sila zvali kakvim ratom? Hladnim ratom. Zbog čega? Zbog toga što je to gvozdeni rat. Mislite li vi, braćo, kada je Englez tušio Hitlera da ga je mrzio? Da je imao nešto u duši vruće? Da nije samo je kraj rata. Isto je se ono gvozdeno što mora da se zla riješi Hitlerovog. A ništa vruše. Međutim, kada Englija ide protiv islama, ha? Uuu, svaka je žila napeta. Kuca svaka žila. Puna brždje. To je vrući rat. I obratno. I obratno kada mogu protiv kafira. To je obraćao vrući rat. Jer se ovdje razlike. A razlika što ovaj Englija zove Francuz, oni idu u rat i pucaju. Pucaju zbog toga što se dogovorio parlament da pucaju. Hrvata vrućina, nema vrućine. Ali kad ja ono što žurujem, ili kad ja ono što ne vjerujem, ha? i onda ide kroz mene čitava onda ide kroz bit kroz srž mene i to je vrući rat rat je vrlo vrlo bloka bloka sistema i sistema hladni rat vidite rat između nas i Srba kad nije u njemu vjera jel sve kako u Srba vruć rat jer udaraju sa sa sa sa razgovor Romanije po Sarajevu, zbog što su muslimani vruć. A Bog se privasi da na ženevu i na papire, hladni rat. Hladni rat. Pa se privasi na džihad, ponovo vrući rat. Tako da ta podjela, podjela na stranu, na stranu, red šeitanove Allahove partije dolazi tek kada se radi o uputi. Prije njega nije bitno ništa. Bitno ništa. Pa tako vratimo se u naše stajanje. Ova moj brat i ova moj brat su živjeli različito. Ali sve te razlike ne čini dvijem strujama. Sad kada poznaju istinu, ako ne prihvate, bit će jedna struja. Ako je odbace, bit će druga ako se podijele jedni prije jedni prije ostaće da sad vremena dvije struje tako mi prije rata sve ljude do sada znamo da su dobri jel ne ali tek rat pokaza jer je u ratu došlo šta da nije poznivano u ovom ratu u istinu ne bi se ništa znalo jer se samo ratovalo ali se pozivalo Allahu čitali jasni ajeti krećilo pravim putem i onda se vidi ko hoće, ko neće. I sad se zaista došlo do odvajanje. Ha? Odvajanje žestoko. Pa kad te isti čovjek koji je završio istu školu koju iti, to je dan, ha? Ništa zajedničko. Odvajanje do pete puno mrže prema tebi. Šta vas je odvojilo? Istina. Istina. Allah njega pozvao da uradi što si ti uradi, nije htio. A ti? uradio. Odvojilo vas šta? I da nisam sreža bili različiti, ali to je ništa, mogli ste kahvendisati. Danas Boga mi ne možete kahvendisati. Takava istina je laž. I istina je laž se nikad spojit neće. Što ne znači da se ti i nešto ovaj nećete spojit. Ti i ova se možete spojit. Kada? Jer ti možeš ostaviti istinu. I on može primiti istinu. Pa se vi može spojiti, a laž i istina nikada. Pa kad vidiš nekoga da se istine, se hakka, se dina, prolazi kafirima, ne znači da se povira laž istinu, ne ostaje istinu. Jer istina nije dozvolila da ide tamo, ne da bude to. Znači ovo nam i tekako treba da bismo bili na jekinu, da kroz svoj žive vrlo biti u i drugoj partiji. Ne možemo ih pomiriti kogod zagovara tome puše i pepeo i zove u dolinu puno, puno bukova i vodopada, ne može ništa uraditi. Te dvije strije, braćo, ako nisu jednake, šta rade sada? Da li se usaglašavaju, da li se mire, da li se tolerišu svakako te dvije struje se mrze i ratuju i jedna drugu ne priznaju bore se do istrpljenja treba li veća potvrda od toga da poslanici Allahovi koji god bio dok je pozivao istinu odmah su ga napadali njegovi protivnici odmah Zbog čega subhanallah? Ajde vjeru što istinu koliko to lišite zlo. Neka ne bilo zlo. Ne može. Kad to znamo, onda nam je jasno da nam nema drugog sin džihada. I tek ćemo posle ovog djeca moći govoriti o džihadu. Kad znamo da nema drugog puta, jer će se laž boriti protiv istine, a ti se ne mogu boriti za istinu. Ovo je ratu protiv nas organizovano. Ratuju ili ne ratuju ćemo se mi organizovati? Ha? Jel ćemo mi ona je tespihat, ona je čipat, ona je orat, ona je zivala to pravit, ona je s curijom šetat, i svi maša Allah muslimani, i svi čitaju Kur'an, i svi se bore za Islam, oni su znači organizovani u ratu, pa čime im odgovoriti? Odgovoriti im samo organizovanom borbom, organizovanom, organizovanom, organizovanom zaštitom istine. Vrijeme od Adama alaihi salatu wa salama do nas, a rekli smo i posle nas se nastavlja, je vrijeme borbi i košenja tih dviju struja Allahu od hizba Hizbullaha i hizbu šeitana na jednoj strani braćo su poslanici i njihovi sredbenici koji se čiste, koji vjeruju, koji Allahu Đalešanu u noći provode plaćući, na seždu padajući, molujući, nadajući se. A drugi su šeitan i šeitani u ljudskom obliku koji se bore protiv te istine. I jedini interes borba protiv te istine. Ismijavanje, obraćanje, mučenje oni koji rade ratovanje i znajte braće da sve što je zapad izmislio tehnike nije izmislio nizbog će drugo nego da ratuje protiv istine da održi da se održi sa svojom laži na vrhu zbog čega braćo ratuje laž protiv istini, a zbog čega istina protiv laži. Počnemo od čega god hoćete. Što se tiče istine koja ratuje protiv laži, ona ratuje zbog toga što je naredio Allah tabara kako ta'ala. Istina ratuje protiv laži zapamite zbog toga što je tu borbu naredio ko? Allah tabara kako ta'ala. Pa ti vidiš nisu protiv njega. Naprotiv, ipak bi ga činio. Ha? Ibiš da čovjek se zabavlja sa ženom. Jesi ti kao čovjek protiv toga? Nisi. I ti bi to radio. Ali ti Allah naređuje da to šta se zbiješ. Ibiš bilo koji skuplja i metak na haram način. Jesi ti kao čovjek protiv toga? Nisi. I ti bi ga volio. I ti bi ga volio skupljati i oživati jer njegov nefs čovjeka prezor ka tome da imaš na zemlji mnogo da ste dobri pokorni da se rasipaš, razbacuješ i tako dalje i ne bi se ti nikad protiv toga borio naprotiv i ti bi sam želio to ali ti narod eh, borbu protiv toga na naređuje Allah tabaraka wa tako da borba sa ove strane dolazi samo onda kada se vjernici pokore Allahu a ako se ne pokore ostaje zlo vjerno kao što je bilo mirno kod nas 50 godina, je li tako? Molim Allaha da ne bude više. Da vam amin. Je li bilo zlo kod nas? Je li bilo mirno? Zbog toga što nije bio niko da sluša Allah u narodu ustavno dobiti toga. Znači, borbe od strane haka protiv batila, od strane istine protiv laži, nema onda kad ljudi ne slušaju Allaha. Tek dođe kada ljudi poslušaju Allaha i izvrše makar i oni bili za taj grijeh, ali nije njihov gospodar, a oni su mu se pokorili i ne smiju nikako biti za njega, moraju biti protiv njega. To je fard, to je umr, nema dileme, izvrši se vola, nema dupčije žemljeta, Allah će te kazi na vijalite na hiretu zbog toga. I čim se ono bio pregažen, čizmom tog zla. Pa već nije nalako umjelo prodisat, biti rahat. Kao što nisu prodisat, to su oni koji su aplaudirali i nosili zastare toga zla, čim, svi 30 godina. Svi su otišli kao žrtve tog istog zla. To je kada na, na dunjaluku, kada na ahiretu je izgora. ولا عذاب الآخرة أشق ولا عذاب الآخرة أشد ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كان الآخرة يقرأ تجا veća kad oni znali a borba od strane laži protiv istine jedna na drugčije naravi. Na drugčije naravi. To je radio Allah tabara kao tana, niko drugi. Borba lažu protiv istine je kadarska. Kadarska. A borba istine protiv lažu je šariatska. Ovo je jako bitno da shvatite. Što znači da se zlo i nosi od zla mora boriti protiv istine. Mora. Mora. Mora vallahu. Znao ne znao. Mrzio ne mrzio. Htio ne htio. Pa tako vam dođe doktorica. Ha? Humanistkinja. Koja vas uopšte ne mrzi. Ali dođe vaš o ženi ili ne ukam. Ja bi sad njoj iz humanosti reći. A što se mišiš? S kim to? Budi mi je pa vidio. Hajde te odvede na, na kurs za, za, za, za, za prvenje za ovo, za lijepo, za gandu ponašanje. Ha? Ha? ne htjela, kad hoće da pomogne, mora se boriti protiv istine. Mora, to je kadar. Kadar. Zato vidite roditelje kako reaguju protiv sinova. Komče kako reaguju. Narod tvoj reaguje, kater reaguje. Ja ti dam škola za to. Ne ti dam škola za to. To je na selu Ustaša. Jena je u školu, jena je u vojsci, jena je u diplomaciji. Svi se moraju doti to. To je kadar. Kadar. Zvišljiv je Srb napao na nas. Kadar. Morao je, morao se roditi Milošević da kazni muslimane koji su uklonili sa Allah do riječi da zaslužili da iskusi ono što su služili. Morao je. Nije na kraju da je srbi protiv toga, ali mora i ponovo se boriti. I protiv toga je. I Amerikanac sutra ako bude pucao ovdje u Islam, protiv toga je ono su štiri. Nema na kraju kada bi se malo smirio i rastriznio, nema ništa, ali mora. Mora. I ubit ćete, i da se pokajat, i da dijete tvoje kada ga ubije, kada je izmesakrija, možeš se smilovat, da se ne ubiti na njega, ali more, i ubit će, opet što drugo. Jer je on u stranci zla. To je kader. Kader mora za hrnjem zaslužit. Mora da ti istinje bit. Dok druga stranka, stranka istine, nije takva. I mi ništa nam dobro radi, opet volimo. I kada je mrzimo, ne mrzimo, ima ima to što smo radili, nego samo ako vjerujemo Allaha. A vjerujemo Allaha je širijat. Pa mi nikada slavni osoba ne ratujemo putu mi, kao oni putu nas. Nego ćemo ratovati tek kada poslušamo šarijatsku narodbu o džahidu. O džahidu. Tako da mi, braćo, moramo našu braću nagoditi i odgajati i uvježati im šarijat da bi ustalo protiv četnika koji je izašao na brda ničeg nije odgajan. Kako? Po kameru? Po kameru mrzite za noć. A ti njega da koje napade spušta lavinu svoje vatre, zve vatre protiv hajra, nisi mu stane na rukom izgledeš. Jer on nema kamerom rozlo, rozlo. Nema on kamerom taj nagon, taj instinkt da se brani. treba da se pokori Allahu tabaraka wa ta'ala da se pokori šarijatskoj naredbi pa da bude tako da borba zla protiv dobra traje i ostaje i biva i ona je stalno aktualna a, do, a borba dobra protiv zla biva samo onda kada u vodine ne bude imana to znamo ono tako da je borba zla protiv, protiv, protiv haura kaderska i neće prestati do sudnjega dana a borba dobra protiv zla je šerijatska i bit će je samo onda kada u mu'minima bude pokorac u šerijatu pa ustavno. Tako da kafiri ni jedne minute nisu ohladili oružje. Ni jedne minute da Adam a.s. danas i danas ga nam vlade. I danas nikada ne prede. Zbog čega, subhanallah? Zbog čega? A zar se oni ne vole? A zar oni nisu za islam? A ne kako da nisu za islam? Pa da se svi da ljudi ne ustanimo. A ne neće to reći. Nego su za islam. Islam ali zbog čega nuklearne probe, zbog čega trkao na uržavanj, zbog gore protiv istine. I to ostaje. A mu'meni vidimo samo onda kada je bilo bogobojaznih vođa i bogobojaznih sljedbenika, kao Salahuddinha i Ljubi i njegove sljedbenika, Sultana Fatiha i njegove sljedbenika, Rasul Asal Salam prije, on je zvao nagu sljedbenika se prvi spomeni, pa zatim Ashaba i Ashaba, kad god kom je halifa, bila slabo imana i, i pokoran vrijesima, ostavlja šarijat, nema ni džihada. Kafir dolaze na predstav, nima problema. Dolaze na, za ministra, za vezire, bez problema. I prodaju se islamske države, i su, prodaju se islamske vlade, islamske zemlje, islamska čast, islamska vjera, se prodaje. Znači ovu tačku trebamo dobro, dobro shvatiti. Pa da te dvije strane, da je s jedne strane poslanici i sljedbenici slušajući šarijati izlaze bez obira šta bilo njihovo lično mišljenje. Njihovo lično mišljenje morao se pokoru kome? Šarijatu. Jer kada Rasul sallallahu alaihi wa sallam neće niko od vas vjerovati dok mu strast ne bude slijedila ono sa čime sam došao. La yu'min wahad bin hatta yakuna hawahu teba'an lima ji'tu bih. Ali je sahih. Niko od vas neće vjerovati dok mu strast ne bude slijedila ono sa čini sam došao. Ta strast hoće krevet i opuštenost, a džihad traži nadrdo i krv prut. Ha? Znači biti mu'min. Znači biti mu'min. Mora strast da se otkači od tebe i da se izađe na brdo. Da slijedi strast. Naravno šarijata. I tako u svemu. Šarijata ne jedio baranje pogleda. Šarijata ne jedio učenje nauke, šarijet naredio lijep ahlak, šarijet naredio skromno, šarijet naredio dvijeljene izmetka, što god, nema li se strati, ja volio da nije ti metak, a ja bi volio se izdarat na vrata, a ja bi volio se nadjeva tu haram, ne, ne, ne, ne još vjerovat, jer vjerovanje pokoravanje. Inša Allah ta'ala, sutra ćemo, inša Allah, nalazimo voditi primjere te borbe, tih sukova poslanika sa njihovim narodima, odnosno poslanika sa bijelom naroda koji mi povjerovao protiv one većine koja se odmetnila i slijedila šeitama borajući se protiv Allahove upute i Allahove ispravnih robova.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 prošli ugar smo govorili o borbi između Allahove i šeitanove stranke i kazali smo da borba ta neće prestati i da te dvije stranke se nikada neće pomiriti samo može biti mir kada jedna od njih pobjedi ili kad jedna od njih nema ali takvih perioda bude i takvih perioda da nema ljudi koji su Allahu pokorni do te mjere da bi vodili džihad i da bi se opirali šetanom stranci pa tada bude prirodni mir prirodni mir ili čak neki periodi i oni su isto tako rijetki Allaha žele šanu molim da se onosili da bude tako to je kada Allahova stranka istrije bi šeitanu stranku pa da ona bude nemoćna da se brani kao što je cilj džihada između ostalog da se oštrica ili trn keafira slomi i da oni ne mogu više činiti fitnu jedan čovjek, jedan kršćan, jedan keafir koji daje džiziju nije nekakva, nekakva opasnost za islamsku sedinu i mi nije nam stalo da ga ubijemo nije nam stalo da ga ubijemo jer će Allah ljubiti džennemu dovoljno prema tome mi ga moramo gledati da nam daje džizu ali šta ne možemo gledati ne možemo gledati da taj isti kjafir ima snagu ima zakon širi laž bori se protiv istine brani istinu viši glas o istini i tako da li, ubija nosioce istine. To se dozvoljava. A da se njima sakre snaga, ne mogu se organizovati, nema je države, nema je stranke, nema je vojske, nema je organizacije, nema je sredstava. Ne mogu, biti oficiri kao što ne mogu po islamu, ne mogu biti doktori kao što ne mogu po islamu, ne mogu biti profesori, ne mogu biti predsjednici. Ne mogu biti čak vojnici, obični, ne mogu napredovati nigde u službi u drugoj vlasti, onda nisu opasni. Nisu opasni. I to se dešavalo kroz istoriju. Zato molim Allaha tabara kao ta'ala da nam se to vrijeme povrati. I da budemo od boraca za to. Znači nekada bude opet primire kada se jedna strana baci na koljena. A inače ako jedna i druga strana imaju snagu i jedna i druga jasno propovjedaju i traže svoje, svoje prava i svoje, svoje, svoje cilje da ostvaruju, onda je na na pomalu ili onda je na sceni takozvani vrući rat. To je stvarnost. Rekli smo također, draga vraća, da je rat šeitanove stranke, da to je Allahove kaderski Možda ćemo se e, nečega iz toga i danas dotaći. A da je rat Allahove stranke protiv šeitanovi šerijatski. Pa tako, kada vjernici ne slušaju šerijat, mogu keafiri silovat koliko god hoćete se stara kao da su oni nahranili. Isto se mi ponaša. Ne boli vjera u zatvore po trgu kako god hoćete, kao da su nam zaposlili sve te ljude. Mogu i mogu, mi se ne osjećujemo. Međutim, kada se muslimani pokoravaju šarijatu, tada mogu kjavri se čak ulagirati. Znači, nijedno zlo, ne smiju. Uglašiti se, ulagirati, ali mu'mini ne vjeri. Zašto? Zato što on sluša Allaha, Allah kada da im se ne veri. Međutim, danas sve nama rade javno, a mi im opet vjerujemo. To je zbog toga što nama nema kadarskog bunta u nama, nego mora biti šerijatski. Tako vidimo na zvotu Omer radi Allahu ta'ala i Rasula sallallahu alaihi wa sallam Židovi se ulače u Medini ali oni samo sablju i sjeku. Ha? Šta je to? Slušaju šerijat nama danas živjeli slijeku sve a mi ih opet volimo šta je to ne slušajmo šarijat i posle šarijata nas ništa drugo ne može izvisiti kao što kaže Hazreti Omer radi Allahu ta'ala an mi smo narod koji je bio iscijepan i ponižen i slab pa ga je Allah izgledao vjerom islamom I tako mi Allaha, ako ikada počnemo tražiti ponos sin Islama, Allah će nas poniziti. islam služi u službu komunizma pa strada od njega pa sada služi u službu nacionalizma strada od nacionalizma strada od nacionalizma vole svojim tokom ostavi islam hvala ti islamu što smo tvoje valove jahali hvala ti islamu što smo došli na kormilo tvoje valove jašuć ovo što smo došli na vlast sada ha? imali su volove. Skoristili tu silu, tu struju, uzimali volove, hoće narod islam i Allah. Na kraju ne ima islam, ima samo vlast njima. A ponova židovi sve, židovi sam vlast, židovi sam moć, židovi sve, sve, sve, sve uslovi, sve mogućnosti. Nadam se ako Bog da pozabaviti sa nekoliko pitanja u vezi sa ove dvije struje da je malo ušli u suštinu ove bitke između njih prvo pitanje je zašto se bore jedni i drugi kad kažemo zašto se bore mislimo zbog čega ratuju i šta hoće što se tiče mu'mina mu'mina Allahove stranke oni se bore jer im je to naređeno naređeno im da se bore na Allahovom tabaraka wa ta'ala putu Allah žele šanuhu kaže والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله سورة نساء oni koji vjeruju bore se na Allahovom putu znači imani i goni u borbu na Allahovom zelašanom putu što to čine? čine izbjere zatim drugi razlog bore se za džennet hoće sa borbom džennet eto zbog čega se mu bore što je Allah naredio što hoće džennet džennet مشرك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت انهار تقول لي i vjerujte أسئلة su vas uputi na trgovinu koja će vjerujte Allah njega posnika i borite se u džahidu i borite se u džihadom na Allahovom putu šta će biti oprećen Allah grijehe i već će vas u džemne dok koji će rijeke teći a to je nam bolje zatim bore se da izbignu Allahov riječ da Allahov šarijat sudi da Allahova vjera vrhovi kad kaže uzvišeni قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سورة أنفال تيسة دوتي آيات البرتة سفرتنودك نزدامية فتنة فتنة كفر شرك ويكون الدين كله لله إذا كسا يرى الله هذا إذا كسا يرى الله ما يرى الله يشنكم nego vjera sva Allahu tabaraka wa ta'ala znači bore se mu'mini da izvinu Allahu vjeru toliko da ona triumfuje da bude ona muhajmin da vrhuni ona svime zbog toga se bore mu'mini a da vidimo zbog čega se bori druga stranka druga stranka se bori što je sudbinski kaderom određeno da se bori za zlo jer uzvišeni kaže والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت a oni koji ne vjeruju bore se na putu taguta sura Nisa 78. ajet dok je kafir neće džihad, ili tako a gdje će, ode u policiju gdje će ode u armiju, gdje će, ode, ode, ode Zar se tamo gori? Ne gori se za Allah, zar se gori? Što je gorke nego Allaha tabaraka wa ta'ala od onoga koji se obožava, od onoga koji se, koji se pokorava je tagut. Znači, dok neće ovo, odmah on po kaderu mora biti na putu tagota. Jer ima samo pravi i koji put? Krivi, neće na pravi gdje, pa dok si na krivo moraš podržavati krivo je znači prvo zbog čega to oni rade. Drugo, što hoće da se da uživaju u strastima. Zašto znači se bore? Bore se da ostanu oni na vlasti. Da oni vladaju zemljama, narodima. Kamenom, kamenom, drvetom, rudama, šivama, Kažu nema države svojine, nema privatne svojine. Nema države, nema državne svojine. Porez ko drži ovce toliko, na zemlju toliko, na trgovinu toliko, na auto toliko. Upanujući im god hoće. Islam to ne da. Nema im užitka. Hoće užitke. Zašto se kjafiri bore braću? Da se ne pojavi islam. Šta pa li ono mislite da se pojavi država u kojoj ne ima carine ni na što god kupite? Ha? A svaka bi država kratska bila osramoćena, odmah. Ne smije se to pojaviti. Šta li ti državi nema ono čašice od države do kraja, od jednog kraja dobro, nema čašice alkohol. Šta li ste to državi? Nema cigare jedne, šta li ste to državi? Nema bilbice jedne. Nema kasete od muzike jedne. Kako pa su to to držali? Kako su ti ljudi? Ne znam što sam nešto gotovo, znam se na šta je Švedska, šta je Španja, šta je Italija, šta je Bugarska, šta je Turska, šta je ovo. Si kjateri se bere da se to ne pojavi. Jer kad se pojavi ova jedinica, sva druga jedinica je zasljena, jel on nije? Kad se pojavi ova mesiči, svaki drugi mesiči je zasljena, jel on nije? Znači, kjateri se bere da se to ne pojavi da ostane njima vlast, da se ne pojavi, ne pojavi ono što će prekinuti njima u žutke. Kako onda ako nema kurdana, kako će onda uživati tol, toliki psi? Nema i uživanja. Boraju se da uživaju. Nema i lukdovanja i prorođenja. Kako ona napraviti vašar? Nema vašara. Nema prora, nema lukdovanja. Në shmesë që i nash, në dresë i nash, fabriku i nash, gjithat, i nash,